بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد متن فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام alloh subhanahu va taolo muhammad alayhissalomni ularga ularning otalari ibrohim alayhissalomning dinini yangilashlik uchun jo'natdi alloh taolo muhammad alayhissalomni jo'natdi qani ibrohim alayhissalomning dinini yangilashlik uchun o'tgan darslarda shuning uchun aytyapmizki muhammad alayhissalom yangi din bilan kelgani yo'q unutilgan dinlarni yangilashlik uchun tark qilingan dinlarni ehyo qilishlik uchun unutilgan dinlarni eslashlik uchun kelganlar insoniyatni tarixida odam alayhissalomdan beri boshlandi va hatto islom dinining tarixi odam alayhissalomdan ham oldindir va mushriklar o'zlarini ibrohim alayhissalomning dinida deb o'ylashar edi demak makkadagi mushriklarga hujjat qoyim bo'lgan ba'zilar aytadiki payg'ambarimiz alayhissalom kelishdan oldin makkadagi mushriklar ahli fatrat bo'lgan ular jannatga boradi ular chunki payg'ambar ko'rmagan deydi yolg'on gapirishadi makka mushriklari ahli fatrat emas ular ibrohim alayhissalomni tanishar edi ibrohim alayhissalomni dinida bizda bo'lishar edi shuning uchun ularga hujjat qoyim bo'lgan agar tavhidda bo'lsa jannatda bo'ladi shirk keltirgan bo'lsa jahannamda bo'ladi ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى va alloh taolo payg'ambarimiz muhammad alayhissalomni shuning uchun jo'natdiki ularga xabar beradilar bu yaqinlashishlik va bu e'tiqod faqatgina alloh taoloning haqqidir allohning mahz haqqi ya'ni xolis haqqidir la yasluhu minhu shay'un li g'ayrillahi yaqinlashishlik va foyda zarar berishlik e'tiqodi ta'sir qilishlik e'tiqodlari ollohdan boshqasiga durust bo'lmaydi la muqarrab ham durust emas allohning yaqin farishtaga yaqinlashishligimiz joiz emas ular uchun birorta ibodat qilishligimiz joiz emas va jo'natilgan payg'ambar uchun ham olloh tarafidan jo'natilgan birorta payg'ambariga yaqinlashishlikka ibodat qilishlikka harakat qilishimiz joiz emas boshqalarni qo'ying payg'ambar va farishtalarga ibodat qilishimiz yaqinlashishligimiz joiz bo'lmasa boshqa avliyolar jinlar ulamolar shahidlarni qo'ying faqatgina allohga yaqin bo'lishlikka harakat qilish kerak bo'lmasam يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له bu mushriklar alloh taoloning hech qanday sherigi bo'lmagan yolg'iz xoliq ekanligiga guvohlik berishar edi yagona xoliq deyishardi allohdan boshqa xoliq yo'q deb guvohlik berishardi va allohdan boshqa hech kim rizq bermaydi deb guvohlik berishar edi allohdan boshqa roziq yo'q deyishar edi allohdan boshqa hech kim tiriltira olmaydi o'ldira olmaydi deyishar edi hayot va o'limni beradigan faqat olloh deyishar edi va undan boshqa hech kim ishlarni boshqarmaydi deyishar edi butun koinotni faqatgina u boshqaryapti deyishar edi وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده va aytishardiki butun osmonlar va osmonlarni ichidagi narsalar yetti qavat yer va uning ichidagi narsalar hammasi allohning quli deyishar edi butun maxluqotlar alloh taoloning tasarrufi boshqaruvining ostida tasarrufining ostida va qahrining ostida edi ya'ni ollohning aytganidan tashqariga chiqisholmas edi shunday deb e'tiqod qilishadi qarang e'tiqodni mana bu narsalar hammasi to'g'ri Manavi e'tiqod hozirgi musulmonlarning ko'pida yo'q. Sharh يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنهم ما زالوا على هذا الكفر muallif rahmatullohi taoloki ular makka mushriklari mana shu kufrda davom etdilar ularni kufri nima edi mana shu butlarga ibodat qilishlik لتقربه بزعمهم إلى الله تعالى o'zlarini botil gumoniga ko'ra ular allohga yaqin deb o'ylaganliklari uchun bu butlarimiz allohga yaqin biz ularga yaqin bo'lsak ular bizni allohga yaqin qiladi deb o'ylashar edi حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم toki alloh taolo uning rasulini butun payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan muhammad alayhissalomni jo'natguniga qadar بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص alloh taolo muhammad alayhissalomni xolis tavhid bilan jo'natdi يدعو الناس إلى عبادة الله وحده payg'ambarimiz alayhissalom insonlarni yolg'iz allohning ibodatiga da'vat qilar edilar va ularni shirkdan qo'rqitardilar قال الله تعالى الله تعالى مائدة surasi yetmish ikkinchi oyatda aytadiki إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار albatta kim ollohga shirk keltirsa haqiqatdan ham alloh taolo unga jannatni harom qildi va uning qaytib boradigan qoladigan yeri o'tdir jahannamdir va zolimlar uchun hech qanday yordamchilar yo'q ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده وpayg'ambarimiz alayhissalom o'zining qavmiga bayon qiladilarki albatta ibodat yolg'iz allohning haqqidir وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى albatta shu ibodatning ibodatdan birorta narsani alloh subhanahu va taolodan boshqasiga sarflashlik ishlashlik qilishlik joiz emasligini bayon bayon qiladilar hattoki eng muqarrab allohning yaqin bo'lgan farishta uchun ham durust emas va alloh tarafidan jo'natilgan payg'ambar uchun ham zarra qadar ibodat qilishlik durust emas endi boshqalarni qo'yavering endi alloh taolo yasin surasi oltmishinchi oltmish birinchi oyatlarda aytyaptikiey alam ahad ilaykum ya bani adam shayton innahu lakum mubin ey odam o'g'illari shaytonga ibodat qilmasliklaring uchun sizlardan ahd olmaganmidim sizlar menga ahd bergandilar va'da bergandilar shaytonga ibodat qilmaymiz deb albatta u shayton sizlarga ochiq dushmandir va mengagina ibodat qilinglar mana shu to'g'ri yo'ldir deb sizlardan ahd olmagan deydi yasin surasi yasin surasini musulmonlar juda yaxshi ko'radi nimaga mana bunday oyatlar bo'lgani mana bu oyat nihoyatda katta bir oyat qonun demak insonlar ikkita ibodatdan bittasidir yo ollohga ibodat qilishadi yoki ollohdan boshqasiga ya'ni shaytonga boshqa chorasi yo'q siz shaytonga ibodat qilishdan saqlanmoqchi bo'lsangiz faqat allohga ibodat qiling yigirma to'rt soat hayotingizda doim allohga ibodat qilib bo'lsangiz demak shaytonning ibodatidan saqlanibsiz ammo hayotingizni qayerida ollohni ibodatini tarqsiz xohlaysizmi xohlamaysiz dod deysizmi demaysizmi shaytonni ibodatiga tushib qolasiz mana alloh taolo aytyapti ya bani adam ey odam bolalari bir kishi ikki kishiga emas ey odam bolalari alla tabudu shayton shaytonga ibodat qilmasliklaringiz uchun sizlardan men ahd olmaganmidim alam ahad ilaykum deyapti buyurmaganmiding sizlar adabsizmaganmiding sizlar ham qabul qilmaganmidilar nimaga yana shaytonga ibodat qildilar albatta shaytonga ibodat qilishni usullar bor ba'zilari juda katta ba'zilari kichikroq payg'ambarimiz alayhissalom makka mushriklariga ularning dadasi ibrohim alayhissalomning dinini yangilashligi uchun keldi dedilar u kishi nahl surasi bir yuz yigirma uchinchi oyatdagi so'zga ishorat qilyaptilar keyin biz senga vahiy qildik ey muhammad senga vahiy qildik deyapti alloh taolo hanif holatdagi ibrohimning yo'liga millatiga deb ey alloh taolo payg'ambarimizga amr qilyaptiki ibrohimning millatiga deb shuning uchun biz aytamiz biz ibrohim alayhissalomni millatidanmiz va ibrohim mushriklardan bo'lmagan edi mushrik emas edi u makka mushriklari biz ibrohimni yo'lidamiz deydi biz ularga aytamizki yo'q noto'g'ri gapiryaptilar tuhmat qilyaptilar ibrohim alayhissalom mushrik emas edi hanif edi sizlar mushriksizlar sizlar sizlar hanif emassizlar ollohning xolis haqqidir degani ay xolisu haqqi allohning haqqini xolis degani ibodat faqatgina alloh haqqidir tiniq haqdir zarra qadar biror narsa aralashib qolmasligi layqalab qo'ymasin يقول رحمه الله إن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق مؤلف رحمه الله الشيخ محمد أبي الترزي أبدا بالمشرك لريكي ولا من إسلاء rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz muhammad alayhissalom jo'natildilar ular ollohning yolg'iz o'zi xoliq ekanligini iqror qiladilar ollohdan boshqa xoliq yo'q deyishadiosmonlar va yerlarni yaratgan faqatgina o'zi ekanligini iqror qilishardi va o'zlarini ya'ni shu makka mushriklari insonlarni ham yaratgan zot faqatgina olloh ekanligini iqror qilishar edi va butun ishlarni tadbir qiluvchi boshqaruvchi faqatgina o'zi ekanligini iqror qilishar edi كما ذكر الله عنهم في آيات عديدة من القرآن الكريم alloh taolo bu e'tiqodni qur'oni karimning bir necha oyatlarida ular to'g'risida xabar bergan ularning bu aqidasini alloh taolo qur'onning ko'p yerlarida xabar bergan alloh taolo تعالى الله تعالى زخرف سورة 9 آية agar bilan qasam ichaman agar ulardan osmonlar va yerni kim yaratdi deb so'rasang la qasam ichamanki albatta ular ta'kid nima bor albatta aytadilarki yer osmonlarni yaratdi al azizul alim hammasiga g'olib bo'lgan har narsani biluvchi bo'lgan olloh yaratdi وقال تعالى yana alloh taolo zuhru surasi sakson yettinchi oyatda aytyaptiki qasam ichamanki agar ulardan ularni kim yaratdi deb so'rasang qasam ichamanki albatta albatta olloh deb aytishadi bu ma'noda oyatlar nihoyatda ko'pdir لكن هذا لا ينفعهم lekin bu ularga manfaat bermaydi foyda bermaydi bu aqidalari foyda bermaydi ularga chunki bu faqatgina rububiyatni iqror qilishlik xolos chunki bu rububiyat tavhidi xolos ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده rububiyatning iqrori rububiyat tavhidi insonga foyda bermaydi toki u bilan birga ulug'iyat iqrori ulug'iyat tavhidi bu yo'lga yetadi va yolg'iz allohga ibodat qilishlik bo'lishligiga qadar ya'ni hammasi bo'lishligi kerak bir inson faqatgina allohga ibodat qilsayu ulug'iyat tavhidini qabul qilmasa bu ham badbaxt bu ham kofir ulug'iyat tavhidi bilan birgalikda ulug'iyat tavhidi bo'lishligi kerak واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية bilgiki rububiyatga bo'lgan iqror ulug'iyatga bo'lgan iqrorni lozim tutadi chunki rububiyat tavhidini qabul qilsa uni orqasidan ulug'iyat tavhidi kelishi kerak وأن الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية va ulug'iyat tavhidi ulug'iyatni iqror qilishlik esa ulug'iyat iqrorini o'zini ichiga oluvchidir siz ollohni yakka yagona ma'bud deb e'tiqod qiladigan bo'lsangiz buni ichida ulug'iyat tavhidi albatta bor أما الأول وبرنس فهو دليل ملزم أن أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية birinchisi lozim qiluvchi dalildir majbur qiluvchi dalil ya'ni albatta iqror rububiyat tavhidiga bo'lgan iqror uni iqror qilgan kishiga ulug'iyat tavhidini e'tirof qilishlikni lozim qiladigan dalil shuning uchun shirk keltirgan odamlar xoh ah musulmon bo'lsin xoh ah shiya bo'lsin xoh ah yahudiy bo'lsin nasroniy bo'lsin mushrik mushrikni da'vat qilishni yo'li shu rububiyat tavhididan bahs qilasiz allohdan boshqa xoliq bormi siz yo'q allohdan boshqa rozi bormi deng yo'q deydi butun yahudiylar nasroniylar butun mushriklar yoki allohga shirk degan musulmonlar hammasi bu gaplarni qabul qiladi majbur qabul qiladi majbur qabul qilishadi buni isbot qilgandan keyin aytasizki modomiki ollohdan boshqa xoliq bo'lmasa hamma narsani olloh yaratgan bo'lsa nimaga biz undan boshqasiga ibodat qilishimiz kerak modomiki butun rizqimizni u berib turgan bo'lsa biz nimaga buni shukrini undan boshqasiga qilishimiz kerak siz o'ylanib qoladi qarang rububiyat tavhidi ulug'iyat tavhidini lozim qiluvchidir tortuvchi o'ziga qarang alloh taolo da'vatni qanchalik oson qilib qo'ygan da'vat oson biz da'vat qilmayapmizda <clears throat> لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور chunki alloh taolo yolg'iz o'zi o'zi yaratuvchi bo'lsa va butun ishlarni boshqaruvchi o'zi bo'lsa va butun narsalarning mamlakatlari mulklari faqatgina uning qo'lida bo'lsa demak ibodat Yalnız onun yolg'iz uning uchun bo'lishligi undan boshqasi uchun emas faqatgina uning uchun bo'lishligi vojibdir ibodatni faqat unga qilishligimiz Fakat qullikni onun unga qilishligimiz kerak va ikkinchisi mutadaminul avval ya'ni uluhiyet tevhidi, uluhiyet tavhidini uzun ichiga oluvchidir ya'ni anna tavhid al ulug'iyya yatadammanu tavhid al ya'ni uluhiyet tavhidi ربوبية توحيد أذن الشجاع والسدود لأنه لا يتأله إلا للرب عز وجل chunki inson ibodat qilmaydi faqatgina rob azza va jallaga ibodat qiladi bob shunday zotki yolg'iz o'zi xoliq deb e'tiqod qilinadi va u alloh taolo butun ishlarni boshqaruvchi subhanahu va taolo ya'ni butun ishlarni boshqaruvchi bo'lgan va butun narsalarni faqatgina o'zi yaratgan deb e'tiqod qilinadigan robbgagina ibodat qilinadi